Елегія. Вечір розсипав холодні вогні, місто зморене сном, світло горить у твоєму вікні, я з дощем за вікном, темні каштани, мов осінь сумні, марять давнім теплом, світло погасло в твоєму вікні, я з дощем за вікном. Мокру стіну підпираю плечем, північ іде з темноти, буду до ранку в обіймах з дощем, сни твої берегти.